أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sva hvala i zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, naročito na blagodati Islama. I donosim salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, koji nam je prenio Allahovu uputu i pojasnio je do najsitnijih detalja i koji je razdvojio istinu od neistini. Kao što smo prošli put najavili, počet ćemo ako Boga uz dozvolu i pomoć da čitamo i komentarišemo hadise jer hadis zauzima posebno mjesto u islamu hadis ili sunnet je drugi izvor islamskog učenja i bez hadisa i sunneta ne možemo ni razumjeti Kur'an, ni prakticirati Islam. Kao što znamo, sunnet je sve ono što je poslanik Ali Salatu Oselam govorio, radio, što je preporučio, odobrio, pa čak i njegove e, osobine, njegove moralne i fizičke osobine također spadaju u sunnet kao što su to jeli, definirali islamski učenjaci, prije svega Hadisi. Izučavanje suneta, izučavanje hadisa je bila e, praksa od prvih stoljeća islama. Čak i za vrijeme, i za vrijeme poslanika ili među ashabima se ponavljalo ono što je poslanik Ali salatu govorio, što je radio i oni su to pamtili pono pamtili, prakticirali, da bi znači, tamo u drugom ili trećem hiđarskom stoljeću došlo do prvih ozbiljnijih zapisivanja, znači bilježenja suneta ili hadisa. Kasnije su znači nastale hadijske zbirke u toku znači E, drugog, trećeg hiđarskog stoljeća i kasnije nastale su hadijske zbirke koje su sakupili znameniti islamski učenjaci muhadisi, među kojima su najpoznatije šest hadijskih zbirki koje bi svaki musliman trebao da zna u smislu da ovaj, zna koje su to zbirke, a među tih šest najpoznatijih zbirki svakako su najautentičnije, najvredostojnije najvažnije e, dvije zbirke, a to su Sahih od imama Buharije i Sahih od imama Muslima. Znači, mi ćemo ako Bog da nedjeljom u ovom terminu da govorimo, odnosno da čitamo poslanikove hadise iz muslimove zbirke, a ne iz Buharine, samo iz razloga što je muslimova zbirka u skraćenoj verziji dostupna na našem jeziku, dok je Buharina, znači, u je njeno prevođenje i nema je u cijelosti, ne može se lako naći nabaviti, iako je prevođena, znači, i prije rata, međutim, u cijelosti, u kompletu ne može se nabaviti. Što se tiče samih zbirki, svakih od Buhari, svakih muslima, po mišljenju većine islamskih učenjaka i muhadisa učenjaka hadisa, najvjerodostojnija i najjača, najvrijednija zbirka je Sahih Buhari. Jedan mali dio e, učenjaka smatra da je e, muslimov Sahih ispred Buhari, međutim, kao što vidimo, većina smatra da je Buhari Sahih po vjerodostojnosti i po drugim karakteristikama ispred Buhari, ispred e, i muslimove zbirke. Ja kažem samo iz, razloga što je ova e, skraćena verzija prisutna kod nas što je prevedena, muslima zbirka Hadisa izbor, koji, je napravio e, imam Mundiri, samo iz tog razloga počet ćemo sa ovom zbirkom. Ja se nadam, trebalo bi da svi mi u našim kućama imamo ove dvije zbirke. Ove dvije zbirke. Što se tiče Buharije, e, ona će ubrzo izići u četiri toma, bit će u cijelosti Buharina zbirka hadisa, a već muslimova zbirka izišla je znači, u skraćenoj verziji. Da je Bog do izišla ono, jeli, u cijelosti, ja, ja bih volio, međutim, dobro i ovo što imamo. Kasnije ću objasniti e, o čemu se radi, kakva je to verzija i šta, kakva je razlika između ove skraćene verzije i one, znači, originalne verzije muslimovog, muslimovog Znači svaki musliman u svojoj kući trebao da ima ove zbirke na svome jeziku, na materinjem, jer one su bitnije od svake druge knjige. Kao što vidimo na našem jeziku u posljednje vrijeme dosta se toga piše, prevodi, i znači sad je jedna poplava islamskom literaturom. Međutim, najbitnije knjige nakon Allahove knjige, nakon Kur'ana i njegovog prijevoda koji treba imati u kući, najbitnije su Sahih od imama Buhari i Sahih od imama muslima. To su knjige koje su znači obuhvatile sve ono što je potrebno od hadisa, od sunneta za ispravno i pravilno razumijevanje vjeri. Ja se nadam da vas većina ima ove knjige, ako nema treba se potruditi da ih nabavi. Jer sve druge knjige, kažem, manje su bitne manje su bitne. Ne samo to da ih nabavi, nego treba da ih čita, iščitava, ne jednom, nego u toku svoga cijeloga života. Jer to su neistrpne, jeli, neistrpne zbirke koje obataju poslanikov život, ali i salatu wasalam, ne samo u toku poslanstva, nego i prije poslanstva, znači od njegovog djetinjstva pa nadalje. Na samom početku progovorit ćemo nešto o imamu muslimu. Ja mislim da nema nijednog muslimana koji se koliko toliko pridržava vjere i zna za vjeru da nije čuo za imama Buhariju i imama muslima. Mada ima, vjerujte, ima naše omladne, ima muslimana koji dolaze u džamiju onako i, i počesto da kažem, jeli, ali nisu čuli da postoje uopće te zbirke, kamoli za ove velikane. Do čega nisu čuli? Mislim da se malo govori među, među muslimanima, u medijima, u džamijama e, i u drugim ustanovama. Malo se govori o tim velikanima. Zašto naša omladina, naša djeca zna ove, ove savremene likove iz, znači, iz filmova, iz sporta, zašto ih zna, zašto se non stop o njima govori. Non stop su prisutni na televiziji, na reklamama, na svakom mjestu okružuju nas. To je dala. To je znači, to su mediji, to je propaganda, to je marketing. Tako treba raditi i kada je u pitanju vjera njene vrijednosti, njeni velikani. Ja ne poredim te ovaj, figure današnje i likove sa ovim velikanima islama. Samo onako govorim zašto naša omlad, naša djeca zapamti čitave sastave nekih reprezentacija i klupu, rezervu i sve ostalo, a ne znaju, nisu čuli za ko ima muslim ili koje je Buharija, da ne govorim drugim islamskim velikanima koji isto tako zaslužuju, zavređuju da se spominu. Znači ima muslim je jedan od najznačajnijih islamskih učenjaka generalno, a prije svega hadisa, učenjaka hadisa. Učenjaka hadisa, pored imama Buharije, znači on u islamskom umetu slovi za jednog od najpoznatijih i najznačajnijih muhadisa. On se znači za hadis zanimao još, još u ranom djetinjstvu, učio je hadis od malih nogu, to je bila nekada praksa u islamskom umetu i bila je ovdje kod nas dok smo bili jedan kompaktni dio, neodvojivi dio islamskog umeta tu ću napraviti samo da se, da se ovaj, ubacim, da recimo vrijeme, vrijeme da je bilo na desetine medresa, na desetine specijalističkih škola koje su zvale Darul Hadith, odnosno e, škola za izučavanje hadisa i hadijske znanosti u Bosni i Hercegovini. Pa je bila jedna od najpoznatijih, znači bila je Darul Hadith u, u Prustu, kod Bugojna, bio je Darul Hadith u Linu, današnjem Livnu, jeli, gdje su ovaj, poučavali znameniti učenja s tog vremena, s naših prostora i naši znači, koji su imali i džazet name ili dozvole da poučavaju hadisu. Hadis se izučavao svakako i u medresama koje su tada postojale, izučavao se u džamijama, na, na halkama gdje se koristio onaj klasični metod u halki gdje se iščitava i izučava hadis. Hadis se izučavao i na privatnim odnosno e, ne, javnim kružocima ili halkama u određenim kućama i tako dalje. Međutim, s dolaskom Austro-Ugarske, kasnije Kraljevine Jugoslavije, pa Komunističke Jugoslavije, to je sve slabilo, slabilo, tako da danas, danas se samo službeno izučava, službeno se izučava u adresama i ponegdje ovako, jeli, u nekim džamijama, što znači da je to glavni razlog zašto mi slabo znamo o sunnetu, o hadisu i njegovim velikanima. Znači imam, imam muslim, njegovo puno ime je Ebol Hussein, muslim ime Hadžač ili muslim al i Neisaburi. On je rođen u Neisaburu 204. hijđarske godine, a umro je 261. Znači živio je nepunih, odnosno otprilike 57 godina što je vrlo znači kratak period za ono što je napisao i što je uradio. Kaže on je nakon imama Buhari jedan od najpoznatijih i najistaknutijih ovaj, hadijskih učenjaka. Mnogi su o njemu izrekli pohvale, pohvalili su ga, eh, ukazali su na njegovu veličinu, pa ću samo pročitati neke od njih. Kaže, Hafiz ibn Korejš bilježi da je čuo Muhammed ibn Bešara da je jednom prilikom izjavio samo su četiri istinska Hafiza hadisa na Dunjaluku, to su Abu Zura Razi u Reju, Muslim u Nejsaburu, Abdullah al darimi u Semerkandu i Al-Buhari u Buhari. Znači to vrijeme. Kad se kaže Hafiz u hadisu, to se misli da poznaje većinu vjerodostojnih hadisa, većinu, da poznaje njihove senede, znači da poznaje lance prenosilaca tih hadisa, da poznaje ljude u tim senedima, odnosno njihovo stanje, su li pouzdani ili nisu, i da poznaje tumačenje tih hadisa, da poznaje nepoznate riječi u tom hadisu, komentar. Znači većinu hadisa, bilo je među islamskim učenjacima koji su poznavali na stotine hiljada hadisa, a za imama Ahmeda Spominje se da je poznavao milion hadisa, sve ukupno. I oni koji su vjerodostojni i oni koji nisu. A što su bili ljudi koji su živjeli u vrijeme bereketa u vremenu, kad je minuta trajala dugo, sada su trajali dugo, nisu imali ovih smetalica koje mi imamo u ovom vremenu, krenuši od tehnike, televizije, satelitske, mobitela, E, interneta i ostalih tehno koji nam uviše vrijeme, ne samo vrijeme, nego uviše nam i našu, jeli, ovaj, uviše nam naš život i uviše naš iman postepeno. Iako su to, kažu, nužda ili potreba vremena, ja bih se s tim složio djelomično, ali treba biti oprezan. Neko će kazati, neću u svojoj kući ništa da ima, ni televiziju, ni internet, ni kompjuter. U redu cijenim i to mišljenje i to je jedna, jedna preventivna mjera da čovjeka jednostavno ne dam ukući tome da me ne, da, ovaj, ne izaziva, da mi ne troši vrijeme, da mi nije izazov uopće. Neko će kazati ja ću to nabaviti u kući, ali ću iskušati sebe, svoj, svoj razum, svoju snagu imansku, pa ću kazati sebi gledat ću e, te stvari, odnosno gledat ću na njima samo ono što je korisno. Iskoristit ću to, kao što iskorištavam auto i drugo, jeli, druge tehnike i neću dozvoliti da mi to ubija vrijeme i da iskušam svoju, svoju vjeru i svoju ovaj, disciplinu i tako dalje. U svakom slučaju, podržavam jedne i druge, ali kažem da treba i tekako biti oprezan ovaj, da nam to ne ubija vrijeme. Dalje, kaže Hafiz Isak ibn, ibn Mansur jednom prilikom je obraćujući ima, imam muslimu rekao Dobra neće nestati sve dok te Allah poživi među muslimanima. Ibn Mende bilježi da je čuo Muhammeda ibn Akuba Ehrema, da je rekao mali je broj autentičnih hadisa promakao u Buhari i Muslimu. I ovo je bitna rečenica, znači Buhari i Muslim nisu u svojim sahihima sakupili sve vjerodostojne hadise. Neki su im promakli, ali taj broj koji im je promakao je mali u odnosu na ono što, su sakupili i zabilježili. Znači oni nisu sakupili sve vjerodostojne hadise u svojim sahihima. Zato, ćemo, zato su i druge zbirke važne, zato je e, sunen od je važan, znači ovi četiri ostali, sunen od Ebu Dauda, sunen od Tirmize i sunen od Ibn I to su zbirke koje dopunjavaju, koje dopunjavaju znači tu taj korpus i hadisa, znači to sve što je poslanik kazao, govorio i što je vezano za islam. Kaže Ibn Ebi Hatim, ima muslim je bio jedan od pouzdanih hafiza u hadisu, čije je poznavanje te oblasti bilo doista istinsko i veliko. Znači oni su bili, on je bio jedan od velikana u hadisu i hadiskoj nauki. Kaže imam Nevevi, koji je e, i komentarisao muslimovu zbirku, Kaže, sva se lema složila u pogledu njegove učenosti, pouzdanosti, visokog položaja i zvanredne sposobnosti u hadijskim disciplinama. Sad ćemo prijeći na njegovo djelo. Što se tiče njegovog djela, koje je poznato među hadijskim učenjacima, među muslimanima općenito kao sahih, sahih na znači ono što je tačno, vjerodostojno, autentično. Sahih. Tačno, vjerodostojno, autentično. I to je njegovo najpoznatije djelo. Najpoznatije djelo po kojem je postao čuven i poznat. Ostala njegova djela su uglavnom vezana za hadijsku nauku i tiču se za hadisa. Tiču se prenoslaca hadisa. Znači on nije e, postao poznat po drugim djelima, nego po ovom djelu e, Sahih odnosno sahih, a što se tiče njegovih ostalih dijela, kažem, ona su vezana uglavnom za prenosioce hadisa, pa sad ću samo sam spomenuti neka od tih, Kitabul Musad il Kebir, ala Ismail Nijal, Kitabul Džami il kabir ala Abuab, Kitabul Ilal, Kitabul Auham il Muhaddithin, Kitabu Man Lejse Lehu illa min Wahidin, Kitabu Tabakati tabi'in i tako dalje. Mislim, ovo nije za vas toliko bitno, Uglavnom se, se radi o dijelima koja su vezana za hadijsku nauku, za znači uži dio hadijske nauke. Njegovo djelo, kažem, poznato je kao sahih. Međutim, njegovo e, ime tog djela je El Musnedu Sahih. El Musnedu Sahih, što znači da su to e, vjerodostojni hadisi koji je zabilježio sa senedom. Sa senedom, sa lancem el musnedu sahih. Međutim, više je poznato kao sahih, sahih imama muslima. Bilježi se da ima muslim na ovome dijelu, na sakupljanju hadisa i njihovoj znači, selekciji i obradi radio punih 15 godina. Znači punih 15 godina radio na tom dijelu. To nije mali period, iako su e, oni učenjaci onog vremena kao što Ibn Tejmije kasnije, jeli, e, i učenjaci prvih generacija bili poznati po tome da su da bi za kratko vrijeme napisali neko djelo. Međutim, ovdje muslim je to radio 15 godina i to upućuje na, na veličinu i težinu ovoga djela. 15 godina sabirao hadise, ne samo to, nego provjeravalo je ravije, nije uvrstio u svoj sahih osim one hadise za koje je on postao uvjeren da su autentični, da su sahih. Zato su muslim, Buhari i muslim postavljali rigorozne uvjete, šartove za prihvatanje hadisa, da je, da je sahih i Za razliku od drugih, ove četvorce koji su imali malo blaže uvjete, ova dvojica su bili poznati po tome da su postavljali rigorozne uvjete za prihvatanje hadisa i ocjenu hadisa da je sahih. Zato su njihove zbirke i najvjerodostojnije i najsigurnije. Znači, imam muslim, kao i Buhari i drugi učenjaci hadisa, imali su običaj, to je bio običaj tog vremena, da putuju radi hadisa. Pa putuje iz Hidžaza, znači današnji e, arapski polotok, Meka Medina, jel dio, putuje u Šam, odnosno Sirija, Jordan, Palestina, ili putuje u Egipat, da bi čuo neke hadise od onih ravija ili da bi skratio taj senet, da bi ga skratio, da bi da bilo što manje prenoslac između njega i poslanika Alisa. su mjesecima. Pa ima ona priča o Buhari kada je došao, jeli, putovo je dugo, pa došao do onoga, jeli, ravije da prenese od njega hadis, pa vidio da ovaj mami devu, mami je i kada je namamio, nema ništa uz, prevario i pa kaže, on se samo okrenuo i vratio. Putovao, putovao dugo, da bi došao od njega čuti hadis. I okrenuo se vratio. Kaže, kad, je, kad laže debi, onda će slagati na poslanika. I druge primjere gdje su recimo e, putovali da samo čuju od tog ravije da li je on uistinu čuo taj hadis. Pa kaže putovali su samo radi jedne riječi, da mu kaže da. Ode kod njega putuje mjeseci više, dođe, Kaže, jesi ti čuo taj hadis od tog i tog ravi? Kaže, da čuo se. I samo radi. Znači, toliko su, toliko su bili ovaj, e, zainteresirani i toliko su pažnju pridavali poslanikovom ali salatu wasalam, e, sunetu i hadisima, da nekada mi u ovim vremenima ne možemo povjerovati da je to tako bilo. Na devu, ne avion da putuje, na devu, na konja, jeli, nalađu i putuje satima, mjesecima da bi stigao u Tako imam muslim sakupio oko 300.000 hadisa, oko 300.000 hadisa, koji je znači čuo lično od ravija prije njega. Iz tih 300.000 hadisa on je izabrao Sad se tu ulema i hadijski učenjaci malo razilaze, neki kažu izabrao je samo 10.000, neki kažu izabrao je 12.000, ali tu se ubrajaju i oni hadisi koji se ponavljaju. Smo imate jedan hadis koji se navodi na početku djela, a taj isti hadis možda ili jedan njegov dio navodi tamo na kraju djela negdje u sredini, ponavlja se više puta u djelu sa istim lancem prenosla. Znači sve, kad se, kad se svi hadisi, u muslimovom sahihu imaju oko 12.000. Međutim, kad se odbiju hadisi, koji se ponavljaju i oni hadisi za koje ne navodi Senet, svodi se na nešto više od 3000 hadisa. Odnosno, poznati šejh Muhammed Fuad Abdul on je analizirao muslimov sahih i pratio to, jeli? I u svaki hadis iz njegovog sahiha, naravno onaj koji se ne ponavlja i koji ima senet, stavio je broj i na kraju je utvrdio da se radi tačno, znači tačan broj 3033 hadisa. 3033 hadisa koji se ne ponavljaju. Što se tiče oni koji smatraju da je muslimov sahih vjerodostojniji od Buharinu, kažem oni su rijetki, među njima se spominje Ebu Ali Enej Saburi, učitelj poznatog hadisa Hakima Enej Saburija koji je izjavio pod nebeskim svodom nema pouzdanije zbitke od muslimovog sahiha. Znači ovo je jedna od rijetkih izjava, kaže velika većina muhadisa sam učenjaka smatra da ipak Buharin sahih vjerodostojniji od muslimu sahiha iz prostog razloga što je Buharija za nijansu postavljao e, rigoroznije uvjete od muslima za privatane hadisa. Sad ćemo vidjeti što ima muslim kaže u svome sahihu. Kaže, nisam sve, sve vjerodostojne hadise koje sam poznavao uvrstio u sahih Zabilježio sam u njemu samo one koji ispunjavaju kriterije autentičnosti po svim hadijskim učenjacima. Znači on je nastojao da uvrsti one hadise koji su sahih ili vjerodostojni po svim hadijskim učenjacima. Znači po svim šartovima koji su oni postavili. Mnogi islamski učenjaci napravili su skraćene verzije muslimovog sahiha, Znači oni su e, izbacili one hadise koji se ponavljaju i one hadise koji se navode bez i tako da je jedna od tih zbirki ova koja je predavno, a to je muslimova zbirka hadisa izbor od imama El Munzirija, odnosno Munzirija ovdje se navodi. Pa ćemo mi e, po tom, znači, ima Munzir je jedan isto od velikih islamskih učenjaka Hadisa, koji su znači kasnije se pojavili prilike u krajem šestog i početku u prvoj polovini sedmog stoljeća, pa tako mi ćemo uzeti ovu skraćenu verziju da po njoj radimo, da čitamo te Adise i da govorimo, znači da a, kraće komentarišemo, pošto ako bi duže ostali po svakog Adisa, ne bi završili to za nekoliko godina. Zato ćemo veliki hajr, velika korist, do ove hadise čitamo, pomno čitamo i da, ih znači, kraće komentarišemo i da makar za svaki hadis spomenemo nekoliko e, korisnih pouka i stvari. Ovdje imam al znači nije postupio onako kao što je postupio imam muslim. Znači pri skraćivanju ovog dijela razlikuju se neka poglavlja. Znači redoslijed poglavlja nije isti. Imam Mundir je napravio neke korekcije. Zato je prvo poglavlje, odnosno u, imam, e, u muslimu sahihu prvo poglavlje o imanu, kitabul iman, i ovdje isto, međutim, ova pod, pod se razlikuju. Zato kaže, e, imam mudviri, da, znači prvo poglavlje koje on postavio babu, velu imani, kao la ilaha Ja ću radi bereketa i radi, radi ovaj, toga da ponavljamo poslaniku ali svato su nam riječi, da ih slušamo u originalnom, originalnoj formi, ja čitati hadis i Ja se nadam da neće biti dosadno. Nastojiš da budem što brži i onda ćemo na kraju pročitati prijevod i kratki komentar. Znači, kaže imam Mundir i babu Aurul iman kavlu la ilaha illallah. An ebi džemrate kale kuntu terđimu bejna jedi Abdillah ibn Abbas bejna nas فاتتكم, فاتتكم امرأة تسأله عن النبي ذي الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصح نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال فأمرهم بأربعة ونهاهم عن أربعة قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزلفة قال شعبة وربما قال النقير وقال احفظوه واخبروا به من وراءكم وزاد بن معاذ في حديثه عن أبيه قال قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج بن, أشج بن القيس Inne fike la hašletejni juhibbuhum Allahu el hilmu wal ana. Znači u prijevodu ovo poglavlje, ovaj podnaslov glasi prvo od imana je izgovor la ilaha illallah. Samo poglavlje znači upućuje na to da su riječi kojim čovjek postaje musliman riječi la ilaha illallah. Naravno podrazumijeva se i drugi dio šehadeta, a to je Muhammedu Rasulullah. A hadis glasi, Ebu Džemre, odnosno prenosi se od Ebu Džemre da je rekao, bio sam Ibn Abbasov tumač kada, kada se obraćao ljudima. Inače, tada su morali biti tumači, pošto nije bilo razglasa, ako bi se okupio veći broj ljudi, oni zadnji ne bi čuli, pa se negdje u sredini našao tumač, znači koji ima ja glas, glasovit, da prenosi ono što govorni govori, da prenosi onima iza da bi oni čuli. Kada jedan put je došla neka žena i pitala ga o moštu koji se pravi u glidenoj posudi, tada im Nabas rekao, izaslanstvo plemena Abdul Kajs došlo je kod Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam pa je upitao čije je to izaslanstvo ili odakle je narod. Rebija, rekli su, dobrodošao taj narod ili izaslanstvo koje neće biti poniženo niti će se kajati, rekao je Allahu poslanik sallallahu Ovi riječi koji neće biti poniženi, neće se kajati, misli se e, zbog toga što su oni došli na prime Islam. A muslima neće biti poniženi na ovome ni na ovome svijetu i neće se kajati zbog toga kao drugi što su odbili da prihvate istinu i prihvate Islam. Znači ovo pleme ili ova delegacija iz ovog plemena došli su da prime Islam, sa niko sve. Kaže, rekli su, Allaho poslaniće, dolazimo ti iz daleka. Između nas i tebe nalazi se nevjerničko pleme mudar. Zbog toga ti možemo doći samo u svijetom mjesecu. U nekim predama se u svijetim mjesecima, pošto je bilo poznato da su, da su poštivali te svete mjesece i da nisu ratovali u njima i tada se moglo slobodno krijetati i putovati. I ova delegacija je došla iz daleka, iskoristili su to, ta, znači, to vrijeme primirja, da dođu u poslaniku, ali i Pogledajmo brige, pogledajmo, je li, ambicija, dolazi, traže islam, dolazi, traže istinu. Kaže, zato nas zaduži nečim jasnim i nedvosmislenim kako bismo o njemu obavijestili one koji su ostali za nas, naredi nam ono što će nas uvesti u džennet. Oni su došli, nemaju puno vremena, nisu plavo pismeni, nego kažu daj nam nešto, kaži nam, nam nešto jasno iz Islama, to jeste, to osnove i temelje Islama, i ono što će nas uvesti u džennet, što će biti dovoljno da nas uvede u džennet. Poslanik im, tada, poslanik je tada naredio i zabranio po četvr, četiri stvari. Naredio im je da samo Allah obožavaju i upitavši ih Znate li šta znači samo Allah obožavati? Čemo da im pojasni. Poslanik Ali Isla sam nije bio samo zadržan da prenese, nego da pojasni. Bilo bi uzalud, uzalud da oni ovo nisu shvatili. On je morao biti siguran da, su, da onaj ko dolazi i pita islamu da je on shvatio. Da je razumio. znate li šta znači samo Allah obožavati? Allah, njegov poslanik, to najbolje znaju odgovorili su. Rekao je, svjedočenje ili šehade da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik, obavljanje namaza, davanje zekijata, post mjeseca Ramazana i davanje petine od ratnog plijena. Znači ovdje se navode temelji Islama ili islamski šarti s tim da je jedan jeli, izostavljen, to je koji fali ovdje. Fali hađ, znači fali peti E, peti islamski šart ili hač koji u to vrijeme jeli, još nije bio naređen, nije bio propisan. I spominje se davanje petine od ratnog plina. Davanje petine od ratnog plijena kao obaveza, to je bila materijalna obaveza tog vremena, mada ne ulazi u islamske šarte. Ne ulazi u islamske šarte. Ovdje im je zabranio korištenje tikvenih posuda, zelenih čupova i posuda oblijepljenih ziftom, odnosno katranom, zato što u tim posudama nastaje, e, nastaje vino, odnosno nastaje, nastaje opojna pića. Nastaje opojna pića, to je vjerojatno bilo nakon ajeta koji su znači, definitivno zabranili na korištenje alkohola, odnosno opojnih pića. Kaže šurbe je rekao, a možda je kazao i u kacama od palmenih trupaca. Što ovdje Ramija nije bio siguran da li je poslanik spomenuo i to. Ali ovaj, suština hadisa Ovdje je bitna suština hadisa koju ćemo kasnije podvući. E, kad se od plavnih trupaca, znači tu su pravili kad se i ostavljali voće ili hurme u vodi, tako da bi samo poslije nastajalo, jeli, nastajalo opojno, opojno Kaže, zatim im je dodao, zapamtite to i prenesite svom narodu. Ta delegacija, oni su bili kao zaslanici i bili su obavezni da prenesu svome narodu ovo što im poslanik kada je nam kazao. Kao što vidimo, za ulazak u islam. Biti muslima nije uopće komplikovano, ne treba to uh, uzimati nečim teškim, nedostižnim. Traži se iskrena vjera šehadit, priznavanje Allaha za, za jedinog Boga i stvoritelja, Muhammed Ali Islatu sam za poslanika i obavljanje ovih jeli, temeljni islamskih dužnosti, namaz kao najvažniji, u toga što se obavlja pet puta dnevno, uh, Ramazan je jedan mjesec toku godine hađ ako možemo, ako smo u mogućnosti jednom u životu i imamo zeka, tako smo bogati jednom godišnje. Što znači da zahtjevi islama nisu plavo, znači ni golemi ni veliki i s druge strane imamo jel, te zabrane, ona zabrane da činimo one, velike grije. Kaže Ibn Muaz, u predaju ovog hadisa od svoga oca je dodao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam je na Abdul Kajsu rekao kod tebe postoje dvije osobine koje voli Allah, to su razboritost i smirenost. Zašto je imam muslim, Na čovjek kraj hadisa, zašto imam muslim počeo svoju zbirku sa poglavljem o imanu, o imanu za razliku od drugih, recimo od imama Buhari koji počeo svoju zbirku sa poglavljem o znao neku Iskrenost. Poglavlje, kako je počela Kitab Bedil Vahi, kako je počela objema. Kako je počela objema. Znači to je prvo, prva knjiga ili prvo poglavlje koje je počeo Buharija. E, ovdje ima Muslim počeo znači, svoj, svoj sahih sa e, poglavljem imanu zbog važnosti imana. Iman je temelj vjere, mi smo prošli put odgovorili na predavanju, da iman temelj vjere i na njega se kalave sve ostale druge stvari. To je temelj znači, vjere, zato je počeo i vidjet ćemo u ovom pogledu, ima dosta hadisa koji govori, koji govori o imamanju. I još ćemo uzeti jedan hadis na ovaj put, pošto smo kod uvoda dosta izgubili. To je drugi hadis koji navodi imam Al-Munfiri u skraćenoj verziji, muslimu sahiha, nebi Hurerete, radijallahu anhu, kal, kana Rasulullah sallallahu alaihi sallam, jevmen barizan nas, فجاءه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن, فإنك إلا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة رفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاع البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل البيت ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأيام تموت إن الله عليم خبير ثم أذبل الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم Ovaj hadis bilježi također jeli, i, e, Buharija, hadis je poznat, poznat kao Džibrilov hadis. Džibrilov hadis prenosi ga Buhorejne, pa kaže, od Ebu se prenosi da je rekao, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam je jednoga dana izišao među svijet, pa mu je prišao jedan čovjek i upitao ga, Allah poslaniće, šta je iman? Odgovorio mu je da vjeruješ u Allaha, u njegove meleke, knjigu, susret s njim, to jeste sunni E, njegove, poslanike i da vjeruješ proživljenje na sudnjem danu. Upitao je Allah poslaniće šta je Islam. Islam je dogovorio da obožavaš Allaha ne pridružujući mu ništa, klanjaš propisane namaze, dijeliš propisani zekat i postiš Ramazan. Allah poslaniće upita ponovo šta je ihsan. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš rečemu, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Allah poslaniće upita kada će biti sudnji dan, Pitani ne zna ništa više od onoga koji pita odgovori Međutim, obavijestit ću to njegovim preznancima. Preznaci su kada robinja sebi rodi gospodara, kada goli i poslovni postanu predvodnici narodu i kada se i ovaca i koza budu nakretali u gradnji visokih palača, pet stvari zna samo Allah, zatim je pručio ajt. Samo Allah zna kada će smak svijeta nastupiti. Samo on spušta kišu, samo on zna što je u matericama. Čovjek ne zna šta će sutra zaraditi, ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah u istinu sve zna i sve obavješten. Taj čovjek zatim ode, a poslanik sveme reče, dovedite mi tog čovjeka. Oni krenuše da ga dovedu, međutim ne vidješe ništa, odnosno nikoga. Allah poslanik sallallahu alejhi tada reče, to je bio Džibril, došao je da pouči ljude njihovoj Znači hadis Hadis kojom je Džibril došao, znači poznati, je, govorili smo o njemu i prije, i pitao poslanika ali sva po ove tri stvari, a tu su stupnjevi vjeri. Ovaj hadis je poznati kao hadis u stupnjevima vjeri, da je džatu din. Islam, prvi stupanj, je da vjeruješ u Allaha, da klanjaš namaz, po zekat, hađ. I to su znači obaveze, obaveze svakog muslimana veći stupan od Islama ima To je da istinski vjeruješ u Allaha, u njegove onaj gajb svijet koji smo govorili, na tome se temelji iman ili akida. Tome se temelji imali ili akida. I mnogi su na munafici u ono vrijeme, pa i danas, sposobni su i moć, ovaj, znači mogu, moćni su da, da obavljaju neke ovaj, obaveze islama, neke temeljne dužnosti, da klanja i da kolje korban i da daje zekat. Međutim, u njegovo srce nije se ustabilio ima, nije se učvrstio iman. Znači nije pustio svoje korijenje, nije zaživio. Znači on sam pokorio, kao ni beduini, koji su rekli mi smo mu'mini. Ne, niste vi mu'mini. Nego reste mi smo muslimani, mi smo sam pokorili, jer u vaše srce još ima nije ušao. I to je znači drugi stupanj vjere, vjerovanje u gajb, i treći stupa to je vrhunac ihsan. Ihsan. To postižu jer to je da Allaha obožavaš i vjeru mu ispovjedaš kao da ga vidiš. Jer nije isto kad i na Dunjalku, kada su pitanje međuljski odnosi, nije isto ovaj, nije isti odnos kada eh, je čovjek tu i kada nije tu. Znači ipak se više bojimo, da navedem jasno kod primjer, svojih roditelja ili svojih nadređenih, ako su tu, ako ih vidimo i pred nego kad nisu. Zato je sam vrhunac vjeri, da obožavaš Allah kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Znači taj osjećaj koji je kod vjernika uglavnom prisutan. To je, kažem, vrhunac vjeri i to se postiže, postiže stalnim razmišljanjem o Allahu, e, čestim ibadetom, učenjem Kur'ana, zikrom i tako Ovim večera završili, znači, ovaj, ja molim Allah subhanahu wa da ove riječi budu korist svima nama, da u naše druženje sjelo u Kabuli i upiše u strance naših dobrih dijela. E, što se tiče, sad ja ne znam, vidjet ćemo, da li da zadržimo ovakav, ovakvu formu predavanja, pa da mogu i žene slušati, ili da pravimo onaj, jednu klasičnu halku gdje bi bili svi o halki, ja mislim s obzirom da je da je dobar broj, da je dobar odziv, da ostane u ovoj formi, pa ako žene hoće nek, nek nastave ovaj, prisustvuju radi opće koristi. Da ne bi kazali kako mi postavljamo žene, obespravljujemo ih i da su jeli, i da ih diskriminiramo. Znači imaju one priliku da prisutuju, da slušaju, pa da se koriste pod uvjetom da ne pričaju tamo. Znači dole je predavanje, te sve šute, kao da ne znaju pričati. Pa kad završi jeste, kad završi predavanje, onda mogu pričati. Tako ćemo jedino iskoristiti maksimalno vrijeme. A ako voda, znači nastavit ćemo sljedeće nedelje sa svojim muslimovim sahibom, s tim da ćemo još uvesti jednu novinu, a to je da iza ovog predavanja napravit ćemo ko hoće od vas, ko hoće, jednu uh, kraću halku Korana. Kraću halku Korana da ovaj, to će biti klasična halka samo za muškarce, da ne bi žene opet shvatile da i one trebaju, ovaj, gdje ćemo malo znači, učiti Kur'an pravilno, uvježbavati ga i, učiti od teđbijska pravila. Da ono nagradi Srpke.